azaroak zazpi gaur seguna da, eta hu berrion albistegia duzu, berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, xabi? Ba, gaurko albistegia irekitzeko, lankidetza proiektu hetarako laguntzen deialdia, 2000 da urterako eh, berriarekin alaxia garapenerako kooperazio programak lagundu asmoz berriozarko udalak berroita irun mila euro, euroko diru laguntza ezarri du kopuru osoaren neuneko ogeita marra berriozarrek sahara eta kobarekin duten senidetzean inbertituko da eta euneko bostalari aldietarako laguntza izango da diru laguntzen eskabideak berriozarko udaleko auzo bulegoan kale berri, kaleko zazpizten bakian aurkeztuko dira informazio gehiagorako edo diru laguntzen deialdia kontsultatzeko irubebikoitz.berriozar.es Euskara ikasteko bekak. Berriozarko udalak Euskara batzordearen bidez Euskara ikastea diruz lagunduko du urretarako beken eskalirako deialdia luzatu dute. Amasei urte baino gehiago dituzen pertsonak berriozarren erroldatutakoak, baita autonomoek eta egoitza soziala berriozarren duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek eskatu ahalko dute beka hori eskatzeko EPA, azaruaren batetik hogeita marrera eskatutako agiria, udaletxeko auzo bulego egoraran beharko da astelenetik ostiralera zortzietatik eguerdiko ordu bi etara informazio gehiagorako iru horri aldean edo eguzkiplaza.neten. Elduen antzerkialdiaren e, hogeita maikaren eh, dizioa azaroan zehar berrio zarko helduen antzerki aldiaren, hogeita maika agarren edizioa eskaintzen ari da urten, entzun aretoan ikusi ahalko diren lau antzeslanek osatuko dute antzerki aldi hori hilaren amarrean igandearekin, bai el Club de las mujeres invisibles antzeslana taularatuko du obra honek, hainbat meukumeren aitormenak azaltzen ditu zuzeneko musika inaki xalbadorrek joko du Alfonso Amabigarren gotorlekoa, zeitzen goda, main guru batean. Gaur kulturgunean Carmelo Urrak eta Joakin Urtasunek Alfontxo Amabigarrenaren gotorlekua itzalditxoa emango dute hasieran berrio zarko herriari zegokion gotorlekua, baina berrio goitiko herriari egokitzera zen gero honen arrazoiak azalduko dituzte Urrak eta Urtasunek azkenik larun batean berrio zarko muga historikoen ibilbidea egingo da ibilbide hori probestuaz simbolikoak izan giren bi mugarri jarriko dira berrio zarko muga historikoen historikoan eta honekin ingurumenaren asteari ukaera emango zaio. Bi mila dan balauko arrengo egutegian agertuko den azaleko irudia aurkest, eh, aukeratzeko asmoz diseinu lehiaketa eginen da berriozarko udalaren gazteria batzordeak eta ohitura osasungarreak bultzatzeko komunitate proiektuak, bultzaturiko lehiak eta duau lehiak eta honetan sortzi urtetik oitamar urte bitarteko gazteak aurkeztu daitezke beti ere berriozaren erroldatuak badaude diseinuko lanak aurkezteko epea irekita dago jadanik azoraren ama bostera, arte luzatuko da izen emateko EPA lanak henseku nabildua gmail.com elbilbidean e, aurkeztuko dira bertzena zudaletxeko harrera ulegoan ere aurkezterik izango da informazio gehiagorako noski irubebikoitz.berriozar.es Música Kontsumismoak kontsumitzen zaitu hori seke gazte asambladak antolarturiko jardunaldiak kontsumista ez zen kontzientzea sortze aldera gaztea asambladak, kontsumismoaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu azaroa eta abendua bitarte, hainbat bideo da eta tailer egingo dira ikande honetan, arratxeko seietan gaztelekoan emango diote hasiera ja urdunaldiei komprar, tirar komprar dokumentala proiektatuko dute. Mendialdea bi eskolako ontzeioa aukeratzeko hauteskundeak. Baixa bimendialdia biko eskolak, azararen oita zortzerako autoskundeak deitio ditu, eskola kontxilua osatzen duten irakasleguaren erdia eta guraso parte hartzailean erdia, aldatu asmoz azararen amaikan hasiko da, autoagaiak aurkezteko EPA eta azararen emezortziarekin EPA amaituko da autoagaiak hidatziz, aurkeztu beharko dira eta nanaren fotokopia entregatu beharko dute. aldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi. Baixai ba, zerua tarteka oditxu izango dugula erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin arratxean, odeia gutxitu ingo dira eta amaieran zerua odei gutxirekin geratuko zaigu ego mendebaldeko, haize aula ibiliko da gauean, zakartua izango da eta temperaturei dagokionez aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira beraz atzoko eguraldi bera. izan da guztiak, aurko albiztigiari dago informazio gehiago datu zen orduetan, berriozar erratiaren sintonian, fmko egun edo ordu oro, interneten, eguziplaza.neten Música